civitan iniziata referendum. Ciu vi havas apartan desiron pri legia ne exitanta ebrezo en via lando? Pri grava, socia changio via opinie? Exemple, ciu vi shatus se oni povus electi lerni en la publicae lerneioi pli da fremdai lingvoi ol tiui cuiuin oni proponas? Ču vi shatus altigi la minimuman el spesom? Ču gravas por vi la besto raitoin, cae ču vi shatus exemple mal la circoin cun bestoi en via regionu a Olando? En la plei multai de niai Europai cae ec tut mondai democratioi, tion vi ne vere povas decidi. Ec se vi povas voc doni por politicistoi, qui proponas tion, vi ne povas esti certa, che ili fine ec funccias cion, cion vi shatus. Vi povas manifestat si en la stratoi, sed tio costos al vi tempon, energioin, riscoin, cae genos alien homoin. Prie, ofte, ne fructodonos. Vi povas crei petitioin, cae elspesi energion por subscribi gi ilin contacti politicistoin agadi en civita associu cae tieplu. Sed vere tiui solvoi plei ofte malfunccias, cae vi povas dum via tuta vivo elspesi egan energion sen prenumi vian celon. Existas tamen alia voio, imagu. Vi creas peticion, kiu proponas leg changion, ciu naci nivele ciu loc nivele. Sed en via vere democratia lando, se vi recevas suffician quanton da subscriboi, la politicistoi organizu referendumon. Cai se duono de la logiantoi ciui voc donos, aprobos vien proponon, la legio ec existos. Simile, se deputitoi au aliai representantoi proponas legion, quiu ne contentigas vin, vi sam maniere povos contrauigin. Tiu ebru havas novon, nomon. La civitan iniziata referendumo. Simila proceso existas en Svislando, nazi nevele, cae en celcai usonai statoi de pluhai iardecoi. En multai aliai landoi existas ancao diversai spezoi de referendumoi, sed oni tre attentu ciu ili estas bone lege construatai. Exempre, en Filipinoi, Venezuelo, cae Bolivio, neniu civitan iniciata referendumo ocasis, char la petitia subscrisoilo estas multe tro alta. En Croatio nur unu okazis dum dekvin jaroj, ĉar la homoj kolektu la subskribojn pri la peticio nur dum dekvin tagoj. En Litovio neniu okazis, ĉar minimuma nombro da loĝentoj venu doni. En Rusio, laŭ leĝe ankaŭ ekzistas civitan iniciata referendumo ekde la 1990-aj jaroj, sed ankaŭ neniu ocasis. Male, en Svislando, ec de 1995, pli da ducent civitan iniziatai referendumoi, ocasis nazine vere. Esploristoi studis la consequenzoi de la civitan iniziata referendumo tie, che gi bone funccias, cae constatis tion la politicoi pri taugas laula desiroi de la primulto. La mandatoi de la electitoi mal primulta cae la La civitanoi pri forte controlas la electitain agoin cae mal pri ofte usadas politicain radicalain agmanieroin. Ili pri ofte engagigas en asocioi, prie, ie sama egalets nivelo, existas malprida imposto publica el spesoi cae publica schuldu. Fine, la politica e conoi de la civitanoi pribonigas. Comprenebre, la civitan iniziata referendumo ne estas perfecta solvo, quiu solvos ciain problemoin. Sed versaine, gestas estas plia pascio al pli justa cae democratia mondo. Gi ciu case, donus al ni prida politicae raitoi. En Francio, laula lasta lastae esprohoi, circa ogdec procentoi de la logiantoi subtenas tian proposition. En Usono cae Svizrando, neniu stato, regiono au urbaro quiu havas tiun raiton decidis forigi tiun ebron ecce ili iure povus. La contrauloi plei ofte appartenas alla intellecta cae estra elito. En ciu lando, reformo de la nazia constitutio povus effectivigi tiun ebron. Niestu estu optimismai, char existas pricae cae prida movadoi a socioi cae partioi en plurai landoi de la mondo, ciu petas tiun raiton, cae agadas tiu cere. Exemple, en Francio, La fame conata movado de la flavai vestuloi multe reclamis, cae plu reclamas, pritiu grava politica raito, cae do, amas comuniciloi pritactas la temon. En la jus ocasintai balotoi por electi la Europa in representontai, Franza listo, kiu jam ec existis dum la lastai Europai balotadoi, proponis unu unican proponon, ebligi civitan iniziatan referendumon je Europa nivelo.